ushikirije ngira icyo nshikirije ibyo navyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro ngira icyo ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota ngira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije isanganiro turabahaye mwiriwe ni umwanya w'ikiganiro gira icyo ucikirije mwamaze kubyumva na kano kamenyetso kerekana ko ikiganiro gitanguye ni wa mwanya rero hajyaho isanganiro yabahariye kugira ngo mushobore kwakura mushikirize mugire icyo mushikiriza ku makuru atandukanye yagiye araca kuri ino radiyo kuva ino ndwi itanguye gushika uno munsi nta nkuru n'imwe rero mutari kuriwe kuvuga ko ariko mugasabwa kugira ico muvuze eh, mu rupfasoni kandi mu mwanya muto kugira abenshi bashoboka basangire ijambo reka rero mu kanya turaza gutangura kubibutsa imirongo canke amanimero y'amatelefone mushobora kwakura ko mukaza kwakirwa mu buhinga bw'ivyumana inosa bibona imana Robin niyo nkuru akaba arije tuza turaganira kuri miko turabaye ikaze kugira icucikirije imirongo yo muhamagara ko hariho mirongo itandatu na rimwe hano uwo murongo uri kumwe na kuri mirongo hariho mirongo irindwi na gatandatu uwo murongo nyine utanguzwa na mirongo irindwi na gatandatu ni nawo mushobora gutanguza kuri mirongo itandatu na rimwe ni ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu aha tukabamenyesha ko kuri uyu murongo wa mirongo irindwi na gatandatu ekonete lewo hariko n'umuhora wa watsapu abafise bumenyi bumeze neza konekisiyo nziza barashobora guca bahamagara bakoresheje watsapu bashobora no guhamagara ku wundi murongo wa watsapu nyine ariko ubu kuri mirongo irindwi na gatanu magana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana uh, icyenda mirongo itatu na gatatu izindi telefone ni izo mu nzu cyangwa izo hasi mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu ine na gatatu indwi na gatanu cyangwa mirongo ibiri na kabiri eh, mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri hari isanganywe baturutse ko hari uwushyitse ku murongo mm, ni amahoro muhagarare mm, neza ninde tuvugana alo nitwa turamwumva mm-hmm. kirangira batweretse ko hari uwundi uh, amahoro neza amahoro ni gute murakomeye banyika ari mu rucana bakwita nde nzosa nzosa nzosa bagirbe ehe mu rutana muyiye komine komine giharo komine giharo mutumba ngomane nduga mm, ku ijambo ijambo shaka duge ko mhm mm niko bijyanye mbega ibyo mwaravuze ku byerekeye amabarabara abo muri komine kinyinya abandi basaba umukuru w'inama nshingamateka mhm. asa ni ukuri twashaka kuhera mudufashe amabarabara y'ino ni ukuri mbega ni kuri mu gihugu ameze nabi murabe mudufashe vurema n'akarere ka kumoso badufashe mm, Gilbert mhm. uhamagaye reka tumwibutse azi aragabanya volume ya radiyo kugira dushobore kumvikana uwundi ku murongo wa lu ikiganiro mhm. ni igihe cy'ubwirije ubundi alo alo alo wi ni amahoro eee ni ezekiyeri mu bitanga ezekiyeri eh. eee mu bitanga nduga ku ijambo ezekiyeri mu bitangane muri komine ya he aho ni muri komine ya he radiyo isanganiro ikiganiro ni gira hari undi ari ku murongo halo mwiriwe yego ni amahoro yego ndabyo mwiriwe ninde tuvugana nitwa nzeyimana ni amahoro nzeyimana yego nzeyimana ari hehe mvuka mu kayanza mugabo ni ngaha mu gisagara mhm. yego duga ku ijambo icyo nagomba gushyikiriza mhm. nagomba gushyikiriza ijambo ry'uwo murongo w'igihugu mhm. kuko numviriza ijambo ryiwe mhm. riraryoshye cyane mhm. cyane birenze ufatiye kurihe ganzima ufatiye kurihe wumvise sinobisigura byose ngo ndabimare vuga bike bike ariko nko muri iyi ndwi byibyo mhm. numvise asigura biraryoshye kandi kuva ashikira igihugu je ivyo nama numva ariko sigura neza ibyo wumvise ejo canke hirya ejo ashikiriza biraryoshe hmm. kuko numva umenga azoteza imbere igihugu birenze urugero nzeyima ha, hamwe nzeyimana hamwe yo bikora rero nzeyima sabwe tagusavye utomore neza ati ikiniki cane cane ikiniki canke udome ko kugira tureke kuvugira muri rusange ariko mbonye icyo ntuvuga mhm. ntama numva yuko mu byo byose icyo cyose ati dukore duteze imbere igihugu ntama ndabyumva yuko icyo ari cyo cyose kindyohera urakoze cyane hanyuma mhm. igihe byoja mu ngiro mhm. twebwe n'abanyaburaya ntibasubira kudusumba <laughs> murakoze ni ukuja ku inama yego ni ukuri maze kubona abaperezida benshi hmm. njyewe ku ya yacyamenyeho ntariho gusa hmm. ariko ntawoza amupinza n'umwe hmm. urakoze cyane nzeye igihe byuba byuba nk'uko biri urakoze urakoze namwe

kubana uw'agaciro agateka kazina muntu amatwige kwihanganirana ubuntu kubahana ntihagire uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima oh, oh. nimuze dupfundikwe n'iki lyago dusangira kabisi n'agahiye kanatsinda inama isumba ingimba radio isanganiro ikiganiro nigiricukirije arundi yakuyalo na mahoro mahoro neza eh ni ndayi inde ndakunda isanganiro akazina ninde ndayishimiye nabo gushika ku rugo mhm tuba ndayishimiye ah nyuma ndi yumvira kushikije icyo kururinda Nituko turakumva nituko turakumva Ati cyo cyo inshuti hamwe mu Rwanda Mhm Nibaza ko ni byose tuzoti hari uburyo uko burya ibintu biragira atandukanye mhm. ndayishimiye ntituko turamumva neza ndayishimiye urashobora kuza gusubira kwakura mu kanya kuko turi bamwe twese से तुझे हमने तुम भी कर ले आवार twagira twakire uwundi abariko barakura murabe ko ibirera aho muherereye bimeze neza kuko menshi ntituriko turashobora kubumva neza Halo Mwiriwe neza Amahoro Oni ina mutunyine Muherereye hehe Mutuye muri kuzi igisobanuro hari uwundi yakuye alo alo alo alo mwiriwe ninde tuvugana nitwa mu inde bamurubuta mm, mm, zimya telefone iyo radio uri hafi yayo Abdurkan ndikure hayo wongera uje kure eh, zimya iyo radiyo tereza amaso inyuma twibuke iyo twavuye radiyo isaniro ni igihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'indwi reka twibutse abariko barakura eh, uwakuye avuze iradiyo buke cyane cyangwa akayica kure cyangwa akayizimya kuko tubabwiye muyizimye ntimurizimye turabyumva kandi n'abari ko barumva ikiganiro ntibaheza bumva icyumviro muri ko murashikiriza hari undi yakuye alo wi ni amahoro ni amahoro mugenzi muri hafi y'iradiyo oya mbere ndi nko ku metero zirenga cumi subira kandi ugende kandi nko ku metero cumi na zitanu aha sava mm. ubu naho ubyumva gute Mhm. akazina ninde eh, ni butoye itoma ni amahoro gabutoye ni amahoro kwa kweri mhm. eh. mu kirunga kirungu eh, kirungu muri komini nyabitsinda ni amahoro ni amahoro kabisa mhm. duka ku ijambo yego ni ukuvuga nka wa wundi atararyoherwa n'ijambo umukuru w'igihugu yaramutse afashe ijambo ni ukuri nanjye umukuru w'igihugu aramutse afashe ijambo aranezera cyane kuko avuga iby'amahoro mhm. ni ukuri avuga iby'amahoro kandi tunyotewe nk'akarorero mhm. nk'akarorero mhm. Eh, nk'akarorero nk'ubu oh, ejo muri ndwi yarasubiriye aravuga yuko ibiganiro byo eh, muri icyo gihugu cy'aburabanyi ngaho hakurya mu rwanda bigeze kure ibyo turabishima kandi ikindi kandi dushima turashima ajya amakuru twumva yuko kumbure n'ariya maradiyo yugawe azohava kugururwa bagasaba eh, ikigongwe ibintu bigasubira mu buryo hanyuma rero n'amaradiyo agasubira agasamirana yose kabisa byo ari ibintu bibereye mm. iyo turimo turumva amajambo eh, ijambo ryiwe turanezerwa cyane kuko kabisa biraboneka ko ababaye abanyagihugu kandi ni leta mbyeyi ni leta mbyeyi mm. hamwe n'ibyo rero kabisa ajya amakuru yadushitse ku nyota hamwe twokumva impundi zose zihungutse mhm. abari bafite imitima ihagaze bagasubiza imitima mu nda bagasaba ikigongo ibintu bikagenda neza twese tukubaka igihugu kumwe ibintu byoge neza kandi byobera mm. murakoze cyane butoya ego murambe kuri radiyo isanganiro turabakunda mhm, murakoze natwe turabakunda mhm. ikiganiro nibwira icucikirije sinzi ko hari uwundi yakuye bikunze kwaguma k'umurongo imirongo yose iruguru ya ku bwanyu ni amahoro uyu yakuye ntiyari yubahirije n'amabwirizwa ya kino kiganiro mwiriwe mwiriwe ninde tuvugana ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza amahoro turashima ninde tuvugana ndi aroni ino muri komine kinya mu ntara y'umba w'ivume muri kinyinya yego duka ku ijambo aroni nagomba mvuge makuru atekera kwisanganiro muri iyi ndwi nyene yego hari umuntu w'umumama yavuze ko afite ingorane z'umwana hari amuciye amafaranga menshi bisaba ko mu mutwara hanze kugira ngo asukugarure ubuzima bw'uwo mwana twagoma dutera akamo rero hariho amashyirahamwe yifise hariho n'abari mu mahanga bashobora kuba bafite ubufasha mhm. byose na leta bafite umupira wose bora muti subiramo harone byari bicitse ariko navuga ati hariho amashyirahamwe asanzwe ari mu burundi akomoka ati yo mufasha yo mufasha mhm. kandi hariho n'abari hanze y'igihugu bari kubarakora ubuzi bashaka gutera mm. hama na leta twa ariyo mubyeyi wa bose mhm. umufasha mm. aroni ariko n'abanyagihugu na mwebwe isorosoro rigwira iyo rigiye na mufisi ico uterera wagiterera nico navuze nyene niyo si yo leta nyene iyo leta nyene mvuze wewe nk'umunyagihugu sawa mm. hanyuma rero ikigeretse ko naco mhm. bakarakumbuka kwa kwa kwiyongwara uwo mwana gwaye bakari ingwara ikomeye mm. kandi y'agacavutu mhm. uwo mumama ariko n'uwo mufasha n'ukuri amashami ya mhm. hmm, arabona aciye agenda ariko icyumviro ciwe cyari cyamaze guseruka harundi yakuye alo alo mwiriwe mwiriwe cyane n'amahoro amahoro cyane eh, ni bukuru mu ntara yacakuze muri komine mishiya muri mishiya hano amahoro ego turashima tuga ku ijambo ego mhm. Mhm. ubundi ku murongo alo alo amahoro neza amahoro nde tuvugana tuvugana na joseph karusi umunyabikere bwimana joseph eh. Mm, nyabikere n'amahoro eee eh, turashima duga ku ijambo yego amakuru agomba ko ni amakuru ajyanye na bijya bijyanye n'u rwanda mhm. eh, mukuru w'igihugu yavuze yuko igihugu cy'u rwanda ngo barabanga ngo bakumvikane yego ni byiza ko bakwiye kuraba bakumvikana imigenderanire igasubirana biba byiza mhm. yego ibintu byo kubaka bakasubizamo bagakunda iyo badahurizako bakaraba bakabihurizako biba byiza kuko burya umubanyi utamutembere usanga yataye murakoze mhm. yari joseph hariya inyabikira usangire byose n'abavukana radiyo isanganiro hari yakwiye alo amahoro amahoro neza tuzi gitega batazira kamoto kandi mm, tuba turakumva neza mere gitega inde mere tuzi gitega batazira kamoteri kamoteri igitega eh muyihe komine komine makebu tuga kwijambo kamote era amashikirize mhm natawe kinite fisi uti nta tuwinite mfise amajegeze ku ijambo umukuru w'igihugu aheruka gusura yuko amaradiyo yugawe kandi avuga ukuri reka yaje kubivuga ko yavuga ukuri gusa yaje ubundi ku murongo alo mwiriwe cyangwa bwakeye bivana n'aho uherereye eh, murabona na siriro ngaho muri congo siriro eh, mbere nkamvuka mu ntara ya gitega ni sawa none ni amahoro na mwebwe muriherereye hehe aho muri congo siriro arashobora ku kandi mu kanya n'umurundi araho hakurya muri congo ubundi ku murongo alo alo amahoro amahoro neza ndi mu rutana kabura leopold kabura leopold muri komine yihe kabura musongati ku musozi wo mu rusunu mhm. agomba gushima ku cyiyumviro cy'umukuru w'igihugu kuko kujya guhuza n'u rwanda turizera ko bizakunda tumaze gutunganya ni byinshi kuko turabona ko afite ibyiyumviro byiza byo guteza imbere igihugu mhm. ego murakoze murakoze icyo rugitse ikiganiro n'igicucu kiri harundi yakuye we mwiriwe amahoro mwiriwe amahoro ndi tugana ego twa Malo we turabo ego akazina ninde Andi ah, radiyo isanganiro ikiganiro ni giricukirije sinzi ko hari uri ku murongo mwiriwe mwiriwe mwiriwe akazina ninde ridonasiyo mu rugi ruba mhm. ku ijambo hmm. mirongo na munsi hari abenshi yananiye karateye amayinite nuko ukuntu bincafuza aranshafuza ku ishati he kumiza iwana wapi ariko pamfile nawe uracata umwanya n'amakarata kweri gushika ino saha nturamenya kugura amayinite ya ekonete na uzuza uzuza ubu ho ku bantu dukoresha uzuza mm. batwomereye amabonisi <laughs> uyavuga buhoro buhoro finansiya ndagusavye mm. none uzuza imeze gute urumva uzuza mhm. ni transfer ya ekonete itameze nka ziga tumenyereye mm. ugenda ku mukozi wa ekonete adanaza amayinite ariho eh. hose ugaca umubwira guha amayinite ya ekonete ya uzuza agaca gutransfera ubwo nyene utiriwe urajurage iragirika haca haza mesaje ya ekoneti kwereka ngo muhejeje gushiramo amayinite mm. kujya kwikarata icyiza cy'amayinite yawe uza ekoneti no guhera ku mayinite ijana uraronka mm. akabiga nako mm. nuko bonisi bizana oya oya ngo tuje ku kabotike kwa kadogo mbanze nguriyo transfer ya ekoneti yawe uzuza nongere nironkere izo bonisi urazi uzuza uzuza ni taransiferi y'amayinite ya ekonete iza yikoreye umuganda w'amabonusi ushobora kuyisaba ku mudandaza wese w'amayinite ya ekonete akwegereye hurumbira uzuza ya ekonete ucungure umwanya n'amafaranga ikiganiro ni bwira icucikirije turabandanya tubakira imirongo yose iruguruye ku bwanyu hari uri ku murongo alo ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe ni nduwayo ezekiyeri umuyinga twibuye nduwayo ezekiyeri nshimye ko iyi ngingo ya nyakubahwa evariste ndayishimiye mhm. byaho ibinyamakuru cyangwa amaradiyo yugaye kabisa ngo nsubira kugurura mhm. aha kubera bene gihugu natwe aca tuvuga ati nimba ari umuntu ari nk'ahantu adafata iradiyo atayumviriza nk'uko byari biri na mbere ah, wiyeze kiye ntiturutahura neza ikibazo cyawe ntidutahura neza icyo uri kurashikiriza ari kuvuga kuri iyi ngingo ya nyakubahwa evariste umukuru w'igihugu wacu w'i burundi mhm. iyi ngingo yafashe yo kugurura amaradiyo cyangwa ibinyamakuru byari byarugaye cyane mhm. isakore bose mbese n'ibindi byose yobona ko mbega biri ku murongo byari byarapfuye ku murongo yoba idushirira ku murongo neza tubwira amahoro ntamukoze murakoze cyane nawe ijoro ryiza ku isanganiro namwebwe ijoro ryiza aho imuyinga radio isanganiro kiganiro ni igihe gicucukirije hari undi ari ku murongo allo ni baneze gisuru alo ninde tuvugana ni baneze gihuru nende meka ko kumwe nite ko turakumva neza eh baza kuvuga akazina muvuze ngo ntibanezerwa eh eh wo mu gisuru Tom ndemeka Mhm. by'isaniro hari ubundi yakuye alo eh twashi eh, ndikayobera kumusha ino mu kumusha muri komene gisuru mm, mhm. kayobera eh, twashaka dushimenya kubaha mukuru w'igihugu kweri mhm yuko kweri amazina amazina ashikiriza ari myiza mhm. amaki y'u Rwanda n'u Burundi mhm mukuru w'igihugu kweri mhm. ko natwe iyo tugendera ku mutumba wacu bamusha muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi mhm. murakoze murakoze ngira uturinito ni dukeya avuze yiruka ariko ibyiyumviro byiwe byashyitse ubundi ari ku murongo alo alo alo alo mahoro mahoro igitega garutse bunini baje bumerana inde kamoteri eh tuga kwijambo nyarutsa yabero mashyize yakuba wa umenyesha makuru mhm Ezi kabisa je nashimye jambo mukuru w'igihugu Ebarisha nashimiye nyashikirije Yego nuko amaradiyo bugaye yoshobora gukura mhm. reka bisaka njye naho mbaye ko umutima wa muyange kweri ntamuntu atabishima kubera nakuru ntumenyesha amakuru mu budayi cashikiriza kandi ya yaracumbitse kabisa mm. yakibonye kandi n'abanyagihugu bakimubwiye nawe nkawe wowe reka ukindi iwacu mu mutumba wa muyange tukakubwira ibibazo dufite bakakubishyikiriza niyo mpamvu ko tuyobaza hmm. eee kabisa hanze y'ikivuzo cy'iwanjye kabisa izo radiyo zari zaba zisamirana mu burundi ntizisamirane n'ubundi ziyamamaze ko ata makosa zikize none umumenyeshamakuru nicyo yabereyeyo cyo kuvuga ijambo umunyagihugu amutuye mhm. ni kweri kabisa umukuru w'igihugu ndayishimiye kuri niyirambire ntabwo niba senese niraba ibibazo byabo nyine batiri kure tiyamamaze nore kada kibazo c'amamesha makuru ni nkuko tuba turapfukana nore bitwo turapfukana nore mosha mumfatira ingingo ngo ndiko mvugana hmm. niko kweri kabisa imari ishimire mu gukora igihugu amateka y'ikaraza amatwi niyubahwe n'imana nk'uko yamwibatse n'ababyeyi biwe murakoze cyane kamoteri niba joro ryiza hazi isanganiro kiganiro n'igihe cucikirije ubundi ku murongo amahoro amahoro cyane ya polineri itarangiza abarore tuga ku apoline yego jyewe nashaka gukenguruka ku ijambo umukuru w'igihugu yavuze yuko senise yoganira yogira ibiganiro n'abajya bahora bafite bijya binyamakuru byugawe mhm. iryo jambo twebwe n'ukuri ino muri kabarore twese n'ukuri abantu benshi ahubwo bakengurutse abakunda ry'amaradiyo ni ukuri bose barakenguruka nagewe nabishimye yuko ubu ngiye gusubira kuzozumva hamwe senise yokora ibiganiro n'abajya bamenyesha amakuru bajya amaradiyo murakoze murakoze cyane ubundi <laughs> ku murongo alo alo alo alo turabumva mm, ntibaneze ku gisubizo neza inde ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi hacijana kandi bujya na kaburimbo kuko igitsure abafise icakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongira iki sha eh? heza umwegere oya ntumutinye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 ngozi isambuka biravye kenshi n'urusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza wumva kwega ngo ujya muhimbira iyo ngira ikigero sha eh? umwe akadadaza n'uwundi akadadaza akaburamwo uwo mutima vugana vugana vugana ikiyago n'iki nzisanga ikiganiro ni gira icucukirije twakire abandi bari ku murongo alo ndabaramukisanganyira amahoro ni nde tuvugana singira nkaho ibyaga mu kibazo cya kabiri murinde singira nkaho ibyaga mu kibazo cya kabiri tuga ku ijambo singira nka tuga ku ijambo mbo amunani ndagiye ku ijambo mu bw'igihugu ya ishyikirije mhm. kuri filime tuzavuga n'abandi iminsi makuru bongera ubugura ry'amaradiyo iyo ujyaga kuri zero cya kabiri kumbi za ry'amaradiyo kandi yari yarugawe murakoze hama murakoze mbere y'igiheze n'icyo gihe namwebwe ijoro ryitsa iyobora amakungu vugana vugana ikiyago n'ikindi hajya ikiganiro uwundi yakuye mwiriwe yego mwiriwe neza nireke uvugana eh, banderi impingaminga muri nyabitsinda zone muhwazi mu ntara y'uruyugi inde banderi niko banazwiza izina ry'ukuri naryo niri cyo narisabye felix duga ku ijambo felix yego nshaka gushyikiriza babona kakabarabara ko ngaho iwacu turafite akabarabara menga karagwaye felix ah. uyu ni umwanya wo gushyikiriza kugira icyo muvuze ku makuru twavuze Eh. mu mwanya wo gutushikiriza amakuru naho hazaba ari ku munsi wa mbere muri ahiwanyu havuga make eh. hmm. twege vrema no ngaha ku icyo cy'umukuru w'igihugu yavuze cy'imigenderanire na twege ngaha mu karere mhm. turacyakira kuko ibyo ni ijambo ryubaka vrema ubumwe bw'abandi umengana umuco w'ubuperege hmm. rero natwe vrema icyo cyaradushimishije ngaha muri nyabitsinda nta ngorane twacyumvitse ko hmm. rero vrema n'ukuri natwe turagikenguruka kuko nabo tuba tubanza tuyaga ko twose abaduhuriza ku mutima umwe mm. ikiganiro kikaba kumwe mm-hmm. none tunezerewe tunezerewe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu wacu mm-hmm. ashobora gushyikiriza nk'uko yakivuze twebwe n'ikiba byiza yuko mu burundi tuba mm-hmm. dufite imigenderanire yo kuyaga n'abandi bo hanze twe natwe ngaha muri muhazi verema turanezerewe kuko ko n'akajyambo kubaka guhuza ubumwe ni byiza tugashimira n'umukuru w'igihugu wacu agakuru na mwakoze murakoze chane felix Dawa. Mhm. ubundi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana ngewe ku bwayo auguste hano umutumba wa rushima mu gashimiri ka murama mugina cibitoke eh mu ja kure iyo radio ukoze dego subira ama ja kure cyane iyo radio canke uyizimye nahizimije mhm tuba kwijambo abareje beshi bagumye bashima ibyiza leta kubaha aguma mhm hose isanganiro ubundi ku murongo alo alo alo ubundi ku murongo alo alo alo tubusarasanisha ibikorwa mu nyamahanga batubakira n'akarengwa ubuntu burihabwa ibiga kanatsinda bigira imana harundi muze tububake nimuze nimuze nicyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane munda tububake nimuze nimuze hari ikiganiro k'iganiro n'igihe cy'ucikirije hari ubundi yakuye yaha n'uburyo kabiri akazina ninde n'iwacu nta mazi dutonka dushatse telefona sinzi impamvu muvuze akazina ninde tuvugana ninde tuvugana ndi singira igihanga muri vya bya kabiri singira nkabo eh, igihanga muri vya bya kabiri ongeye kugaruka eh, uvuze nko mu kinyamarizo n'iwacu gihanga nta marizo turonka turayipfuza gutelefona mu biganiro ariko ugasanga ntitubaronke ntituri mm. umurongo sinzi impamvu imihora yose ntituronka umurongo turatelefona bikanga kubera sinzi ko ari amarezi ndakubajije nti n'imihora yose eee mpamvu uzobyiga kumbure amashyirahamwe yajejwe byo gutuma tumanako arumva akazi agifise uwundi ku murongo halo halo ni apolineri ngaho nagera nongere ko yuko ejo mwatuvugishirije warasanzwe arongoye bonesha fm imirongo mm-hmm. no munsi hari bitagendeye neza alo alo ninde tuvugana damiyano mu ruyigi muri komine gisuru umutumba w'igakangaka duga ku ijambo yewe nshaka kuvuga mhm. kuri ibi nyiricyubahiro umukuru w'igihugu agize iminsi avuga mhm. ibi byo kugurura izindi radiyo mhm. ni ukuri kubera twe turakenguruka rwose aho n'amashyi kubera tukuma dukoma ntabigire vuba yego ni ukuri imana izo bimuhembera murakoze ubuntu burihabwa hari undi yakuye nyiramo bise mu kangote mu bweru ntitubumva neza nyiramo bise mu kangote mu bweru jewe amakuru yashyize amakuru yashyize uwo umutware wacu umutama tubaha kubona iyo bari kuriyigira ko dusubiramwo hagira imigenderanire y'u rwanda bijya bijya rwose ariko nubwo hariho hariho bimwe ashobora kuba bavugiye hirya mu kandi usanga no kumvura n'ibikumva mu buzima turabanje gukenguruka ko baba yiyumvira mhm. ko bosubiza hamwe kubana neza hmm. hanyuma iki mhm. ni ko turumva agerageza kuba agerageza abagize igiturire abagize igiturire banyuze mhm. ibyo bibe ibintu bibaye iyo ibujyokura nino nko mu kayongozi cyangwa mu byeru aho nyene bavuga icyo bagaragaje naho biri ivyo biturire cyangwa amategeko ibyo ibujumbura ino tugomba kwinyiga ikindi kigira Allo Nituko turumva neza Damien yo guhangana corona Erega araraba subire n'ikabone basubire bagabanye tugugwe makeyi kuko aba twese muti nibuka n'ukuntu kuva naho naho nyene adamwe ruhara kiranga kajya kantu uteye twabune dusubira tukagume makeyi no hariho nk'umusamba adashobora kuronka ayo kugura izabune hmm, murakoze cyane damien ikiganiro ntigira icucikirije turashobora kwakira abanywanyi nka batatu cyangwa bane banyuma alo amahoro amahoro cyane eeeh banyita barikonari dasi ni muhwazi muhwazi komine yihe nyabitsinda tuga ku ijambo ijambo ry'iwanjye ntabwo amajwi kuri ijambo umukuru w'igihugu yavuze yerekeye amaradiyo ya rugaho kandi turabishima umugabo nkongera akanegura abamenyeshamakuru usanga hateye inkuru atabanza kuyigenzura neza ko bubanza bakaraba mbere yo gutanga amakuru batanga amakuru ateranye cyangwa ngo birakubiswe abantu bitabaranga mhm. icyiyumviro cyawe eh, mhm. baganire baganire bahuza mugabo igiti nicyo bakora imwigisha akabintu wasere umwe bari bagize urwa mbere murakoze mhm. ikiganiro ni igiri cushikije Halo? Mwiriwe? neza ninde tuvugana eh, ni felix ngarutse bitinda mm-hmm. muri muhazi mm-hmm. ni ukuvuga ku icyo kibazo cy'amaradiyo mm-hmm. twebwe virema turagikenguruka ariko nanjye nari n'akabazo ni ku mengi no muri nyabitinda hari akaradiyo naheruka ibujumbura ka erupeya kafata icyo kibazo felix reka mubyo bishikirize ibiganiro mu mva hagati y'urwego rujejwe amaradiyo n'ibyo binyamakuru bizoba byerekewe n'iyo ngingo icyo gihe ibiganiro bizoba byatanguye eh, cyangwa kumbure hazaba harimo n'inyishu mu makuru atandukanye tuba turatanga eh. ego ah, ijoro ryiza mfise ibitegwa njyabuka amazi ikawa kiri iwawe shiri it. haje kiganiro ikiganiro ni igira sinzi ko hari undi ku murongo hari uwakuyaro ntibimukundiye undi alo Sende Emmanuel muri Suisse. Mhm. Karo? Muri komine yihe? Muri komine Gisoro. Tuga kwijambo manwe. Nashaka kuzenguruka kuko umugabo mukuru w'ubuhugu. Mhm. Eh? Turabumva? yego ngo no gukeka icyamu umunyamabanga wa senete mhm. yarabizigiwe murakoze mhm. murakoze uyintwara mu bihugu byose umutima ikiganiro turasigaje nko kwakira babiri cyangwa batatu muri kino kiganiro alo alo ninde tuvugana wa munywanyi w'uradiyo usanganiro batatira akamodoka aherereye hehe igiteka wari wakuye wewe ni miretezi igiteka ejo nanibagiye vuga mu misego na mirongo itatu nazana ko bakinira kujya mu mukuru w'igihugu yewe nikanze amakuru eh, ya cumi na cumi n'iminota mirongo itatu kesi ntangwa mhm. eh, na numvise byari sinakekeranije nawe woca unyibutsa ahantu yabashimiye namba ari bubanza mwavuze amakuru meza abintwaro ntibabishyikirize ijana ku ijana mhm. eh, urwego wacu ndetse ndayishimiye ko ari intwari nawe ari kabisa ye imaze gushimira radiyo usanga nanjye usanga ko yumvise akweje numvise ko akeneye kabisa <laughs> murakoze joro ryiza niyo kabisa komeza yewe mhm. burundi agisaniro hari undi yakuye alo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe ninde tuvugana Josias wari wakuye Bari bari tantikanye Mhm ndugwa kwijambo bo nanjye nagomba gukenguruka ijambo rya nyakubahwa ibijyanye n'iby'amaradiyo akabisamburana mhm. nkasaba ko muri sene tubura abo bafatira ko kuri ibyo cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu yapfutse bagahita banyereka amaradiyo yandi agasanga mhm. nabyo yabasabye nibyo yabasabye ego murakoze cyane turakenguruka cyane amajyambere murakoze ijoro ryiza Arakoze n'uyu josias wo mu rutana akaba ari na hano rero ikiganiro gicucikirije cuno munsi giciye kirangirira reka rero dushimire abashoboye kwakora tukaganira hari n'abandi mirongo yankiye hari unzosaba gilbert wo mu rutana nzeyimana Bujumbura nako ava mu kanzu ariko n'umunsi ari bujumbura ndayishimiye ari muci bitoke Rugombo butoyitoma mari nyabitsinda aroni hari ikinyinya bukuru ari misiha ya cankuzo bigira imana joseph ari nyabikere muri karusi kamoteri ari makebuko siriro ari muri kongo umurongo Mugoye ka leoporo kabura hari musongati ya rutana hari donasi nawe naho umurongo wa mugoye duwayo ezekiel muyinga kayobera mu gisuru apolinaire eh, ikabarore mu kayanza singira nkabo igihanga muri village village ya kabiri muri bubanza tunayisavye felix nyabitsinda ndiho ku bwayo imugina mu cibitoke damien mu gisuru mu ruyigi didase inyabitsinda emmanuel igisuru na josias mu rutana duce turangiza ku kino kiganiro dushimire rero muri mwese mwakuye mukaronka imirongo abandi bataronse imirongo tushobora kuzabakira mu kiganiro cyo kundi wa gatanu shimire na innocent bibona imana yari kwaradufasha mu buhinga bw'ibyuma mubandanye mukurikira ibindi biganiro bya radiyo isanganiro mu kanya muraza guheza muce mwumva amakuru